Book 2 69 Tis'a ve sittun İhtiyacı olmak, istemek. Yahtac, yurid. Bir yatağa ihtiyacım var. Ahtacu seriran. Uyumak istiyorum. Uridu en anam. Burada bir yatak var mı? Hel yujad huna serir? Bir lambaya ihtiyacım var. Ahtacu musbahan. Okumak istiyorum. Uridu en akra. Burada bir lamba var mı? Eyucedu huna misbah? Bir telefona ihtiyacım var. Ahtaju ila hatifin. Telefon etmek istiyorum. Uridu an ucriye ittisalan. Burada bir telefon var mı? أيوجد هنا هاتف؟ Bir kameraya ihtiyacım var. أحتاج إلى كاميرا Fotoğraf çekmek istiyorum. أريد أن ألتقط صورا Burada bir kamera var mı? أتوجد هنا كاميرا؟ Bir bilgisayara ihtiyacım var. أحتاج إلى حاسوب آلي Bir e-mail göndermek istiyorum. أريد أن أرسل بريدا إلكترونيا Burada bir bilgisayar var mı? أيوجد هنا حاسب آلي؟ Bir tükenmeze ihtiyacım var. أحتاج إلى قلم جاف Bir şey yazmak istiyorum. أريد أن أكتب شيئا Burada bir sayfa kağıt ve tükenmez var mı? أيوجد قصاصة ورق وقلم؟ Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.